Уночы конь вельмі чухаўся аб сцяну і моцна грукаў нечым на ўвесь хлеў, аж у хаце чуваць было. Мацвею не спалася. Кагадзе ён даваў Наталлі малако і пасля таго ніяк не мог заснуць. Варочаўся на свежым сенніку і прыслухоўваўся да стуку ў хляве. Месяц быў поўны і белы, дзве лапіны святла яго ляжалі ад вокон на зямлі. І ў хаце быў белы змрок. Наталя была зусім слабою. Трэці ўжо дзень ёй было ўсё горш. Юрка з мікалаем спалі ў каморы разам. Наталя застагнала, У хляве застукала мацней. Мацвей устаў, ускінуў на плечы світку і выйшаў на двор, маўчалі грушы каля суседняй сцяны, пахла над імі вялая трава, Мацвей увайшоў цёмны хлеў і вобмацкам знайшоў коня, конь усё дёрся шыяю аб сцяну і жолуб мала яшчэ ды кот кароста мучыць напала сказаў матвей і так падла была здохлая пастаяўшы так трохі ён пайшоў назад і ўжо ў сенцах пачуў як варушылася Наталя насенніку Можа трэба што? запытаў ён. Ніхто нічога не адказаў. Наталя. Ён запаліў газоўку, падышоў да жонкі. Яна выцягнулася ўся. Шырока глядзела ў сцяну над печаю, і роту яе быў так як ніколі не разяўлены. Мацей зразу не зразумеў. Пасля ж кінуўся да стала запальваць лямпу і пакуль запаліў, Наталя захрапла разоў тры і вельмі хутка кончылася. Мацвей моцна застагнаў. На печы заварушыліся дзеці. Тады ён раптам уцяміў усё становішча рэчаў. Агледзеўся вакол, Усунуў на галаву шапку, выйшаў на двор і замкнуў сенцы. Да Сабастыяна ісці было недалёка. Ён пастукаў у акно з хаты пачуўся голас: хто? Сабастыянка, братка, выйдзі сюды, Мацвей, Але Сабастыян выйшаў сенцы, памерла Наталя але кагадзе что Сабастыян выткнуўся на двор паглядзеў на неба на вуліцу на новую весніцу і сказаў «Э, ты вот что ідзі ты дадому распараджайся там попрасі мыця выкапаць долы зрабіць труну я поклапачуся як развіднее я подыду неўзабаве світаць пачне я зараз бабу прышлю сваю но ну, але зараз дзень нахопіцца дома мацвей пабудзіў кватаранта свайго мікалая юрка пачуў гэты незвычайны клопат что ты Нічога, ты спі сабе. І Юрка заснуў. Мікалай пачухаў галаву і стаў сцягваць на ногі боты. Усё ў іх усярэдзіне падрывалася, сказаў ён. Дзе гэта? — запытаў Мацвей. У ботах, Нехай на іх паляруш, на нагу не ўсцягнуць, трэба хутчэй новае спраўляць. І яны ўдвух пачалі клапаціцца. У хаце ўжо сабастыяніха грэла на комінку ваду, Мацвей паздваў двух суседак, і Наталю пачалі мыць. Худая якая, сказала Барановичиха, мочачы Наталі плечы. Гаравала небарака, адказала Сабастыяніха. Трэцяя жанчына дадала: не дай Божа, Дзеці засталіся дробныя, як боб. І ўвесь час, пакуль абмывалі, гаворка не спынялася. Гэта не то, што як у каго пасля смерці, дзеці застаюцца дарослыя. Унь як паўліха памерла, дык там дзеці, як той казаў, у крапеву не папаўзуць, а гэта не дзеці, а гарох. Ты да і гарох пры дарозе, хто ідзе, то і ў скубне. Ну, дзякаваць Богу, бацька ж застаўся ў крыўду не папусціць. А гэты бацька сам заўсёды, да у крыўду падаецца, хлеба кавалка на стале не мае. Ужывуць небаракі дзеці гора без маткі. Яе небараку жывот часта хватаў. Это яшчэ ад першага дзіцяці не сцераглася, бо не было пры кім і прычым вельмі тут сцерагчыся. А ён жа не ні не спагадае. Ды да што мужчына ведае вельмі ў гэтых справах, Яму што? раз жаніўся, павінен ведаць. Ён то павінен, Але каб яны гэтак жылі, як гэта ім у галаве. Унь Мацвей, здаецца, незграбны, няздатны нейкі. А так каршуковая Настасі, да спробаваў даходжваць, пакуль людзі не пачалі гаварыць. Ну, а твой юлік Нама што кульгавы і дачку пара замуж аддаваць. А твой костусь, Ну і мой костусь. Я гэта сама скажу. Мы суседкі разам жа і гадаваліся, раслі разам, гулялі некалі тут між нами можна ўсё сказаць. І пакуль памылі, перагаварылі ўсё. На дварэ хутка развіднялася, Юрка ўстаў і, не ўваходзячы ў хату павёў пад калодзесь напаіць коня. Вярнуўшыся назад у двор, убачыў, як Мікалай разглядаў у агародзе дзверы длёўкі. Мацвей неўзабаве прынёс аднекуль трэцюю, это лепшае сказаў ён, я у юліка ўзяў, а гэта Сабастыянова дрэнь капаць капаць табе паможа тамаш. Я попрасіў. Няхай бы ты алеся попрасіў. Гэта маладзейшы, Я думаю попрасіць алеся, каб помог труну рабіць робіць е сабастыян сваіх жа дошчак дзяку яму і толькі трэба яму э, на помач каго пазваць ну вядома хто ж паможа як не брат узышло асенняе солнце гарод і двор быў ясным і здаваўся прасторным по у юркі раптам нешта сціснула за горло дыхаць стала цяжка страшная здагадка шавельнулася ў ім ён як стаяў павярнуўся і роўна пайшоў у хату спачатку сторапу нічога і не заўважыў толькі дзіўна было чаму гэта цётка сабастыя не хапаліць у печы Яна скварыла сала на вялікай сковарадзе. На палку каля печы сядзелі дзве сястрычкі, прыціснуўшыся адна да адной і нічога не разумеючы, маўкліва глядзелі на цётку, цётка ж, расчырванелая каля агню гаварыла ім: « От зараз, дзеткі, я дам вам паснедаць картоплі са скваркамі. Вы любіце гэтую яду. Любім. А тады вы пойдзеце на агарод гуляць, сёння свеціць сонейка, цёпла будзе. Там жоўценькі пясочак у вас у агародзе насыпаны, будетеце сабе гуляць там на сонейку зацішку. Мы учора там гулялі. Будзеце гуляць сабе там, паснедаўшы. І раптам Юрка ўбачыў. На покуці, непрывычна чыста адетая, вялікая нейкая белая незнаёмая ляжала маці. Ногі яе былі яшчэ босыя, але адетая яна была ў той цёмны гарнітур, які надзявала на вялікдзень, калі ішла ў царкву або да дзядзькі Сабастыяна ў госці. Твар быў белы і чуць зеленаватым здаваўся пад адценнямі белай жа хусткі на галаве. Дзве сені мухі поўзалі па гэтым новым твары. Сонца ляжала на цёмным гарнітуры, пакідаючы твар у сеняватых ценях і страшны неспакой. Так нявыкананых жаданняў і мэтаў нас заўсёды ляглі на твар страшнай застыласцю. Юркаў таропіўся вачыма ў гэты нябачаны ніколі і неспадзяваны малюнак, пачаў паволі падыходзіць да покуця, роўна не гойдаючыся ў бакі, не кваючы галавой і раб там. З немым янкам кінуўся на яе босы я. Такія белыхя. Такія чыстыя ногі.